Egunon, gaurkoan demokrazia zitzegitera natorkizue, edo hobeki erran dermokraziaz. Ene ikuspuntutik gaur egungo jendartean dugun eta politikoak dermokraziaz du gehiago dermokraziaz baino. Grezieraz, demo erria da eta krazia gobernatzea, hots poderea erriaren eskuetan dela erran nahiko luke. Zergaitik orduan dermo erabiltzen dut. Iduritzen baitzat baitzait gaur egun erritaren gandik urruntzen doan eta batean murgilduak girela alde batetik, eta bestetik politikariak demokraziaren itxura atxikitzen dutela beren erien gordetzeko. Azkenean, azaleko demokrazia saltzen digute. Ikus molde honen azaltzeko hainbat adibide aipatu nahi nituzke. Batetik, erritaren ordezkaritza izan behar duena nola profesionalizatzen den askida ikustea jendeen interesak utzirik interes proprioak defenditzeraino. Zoritzarrez politikari izaitea lanbide bat bilakatu da, eta politikari gehienek postuak bata bestearen gainetik metatzen dituzte. Bestetik, ekonomia mundua agintaritza politikoraino nola sartua den askida ikustea. Bruselaseko bulegoetan multinazionalen lobiak deputatuekin nahasteraino legeak bozkatzerakoan, multinazionalek idatzi emendakinak proposatzea eta onartzea egunerokoa bilakatua da. Azkenik, ordezkaritza ipatu nahi nuke, alanola bi itzuliko bozen sistema, hots gehiengo osoarena. Horrek, hainbat ondorio antidemokrata ekartzen ditu gitik beti ere. Bat, eskaintza politikoa tipitzen du, alderdi handiek bozka baliagarriaren mamua aztoratzen baitute bigarren izan daitekean dibertsitate politikoa bertan behera usten du lehen itzuliko biharapenean. Eta hiru, hautatua izan den ordezkaritza politikoak, abstentzioa kondutan hartzen badugu bederen, ez du gehiengo osoa ordezkatzen. Alta, gehiengoaren zilegitasuna laua izetara zabaltzen du gobernatzeko momentuan. Kronika luze joan daiteke, baina bukatu beharren naizenez, demokrazia nozio berri honekin ongidoan eganaldi bat eh, aipatu nahi nuke. Fort Marisanak ogoigaren mende hasieran onela zion. Erabaki baten hartzeko, biltzar batek kopuru bakoitia izan behar du. Baina hiru jadanik sobera da.